Kabarkan kepadaku suatu amalan yang akan memasukkan aku ke dalam jannah dan menjauhkan aku dari an-nar. Al Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqad sa'altani an azim. Sungguh engkau telah bertanya kepadaku tentang perkara yang sangat agung. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala qauluhu wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesungguhnya hal itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Ikhwan fiddin a'azzakumullah. Bersama dengan agungnya pertanyaan dan permintaan yang disampaikan sahabat Mu'adz bin Jabal kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam agar diberi kabar, diberi ilmu tentang amalan yang akan memasukkan ke dalam jannah dan menjauhkan dari neraka bersama dengan, dengan agungnya perkara tersebut maka itu mudah bagi orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena agama ini walillahil hamdu segala puji bagi Allah. Islam adalah agama yang mudah. Tidak ada keberatan dan kesulitan padanya. Ia adalah agama yang yang dijalani barakallahu fikum sesuai dengan kemampuan manusia tanpa bentuk takalluf memberat-beratkan diri berlaku ekstrim namun tentunya pula tanpa bermudah-mudahan dan tidak menyia-nyiakan. Maka jalan ini barakallahu fikum <clears throat> Jalan menuju jannah dan agar terhindar dari annar adalah jalan yang mudah tetapi bagi orang yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Bagi orang yang Allah beri taufik. Bagi orang yang Allah subhanahu wa ta'ala bantu. Tetapi, ia akan menjadi perkara yang sangat sulit. Bagi orang yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Oleh karena itu, ketaatan akan menjadi perkara yang sangat berat bagi jiwa orang-orang yang pemalas. Ketaatan akan menjadi perkara yang sangat berat dan sangat sulit bagi jiwa jiwa pemalas. Allah Azza wa Jalla berfirman, di dalam surah Al-Baqarah ayat 45 Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in Dan sesungguhnya salat itu adalah perkara yang sangat sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Menjadi sesuatu yang sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka salat barakallahu fikum bagi orang-orang yang selalu khusyuk Itu menjadi penyedap pandangan mata mereka dan mudah bagi mereka melakukannya. Akan tetapi bagi para pemalas, ia sesuatu yang amat berat dan amat besar bagi mereka. Padahal hanya beberapa rakaat maghrib tiga rakaat subuh dua rakaat lebih sedikit lagi tidak membutuhkan waktu yang panjang kalau dari sisi durasi waktu ya mungkin antara kurang lebih 15 menit kalau panjang 20 menit Padahal subhanallah Orang-orang seperti ini terkadang tetap memang dan memang demikianlah. Sebagaimana dijelaskan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang lain. Huffatil jannatu bil makarih. surga itu dihiasi dengan al-makari perkara-perkara yang dibenci yang tidak disukai yang tidak selaras dengan hawa nafsu yang selalu memerintahkan kepada keburukan dan kejelekan akan tetapi huffatin naru bisyahawat namun neraka dilingkupi dan dihiasi dengan syahwat Orang-orang yang kakinya berat melangkah menuju masjid untuk naik tanjakan masjid satu dua tanjakan, masya Allah beratnya minta ampun. Padahal mereka biasa dan sangat senang, bahkan rutinitas mereka adalah mendaki gunung ratusan meter tingginya. Bahkan bisa mencapai ketinggian ribuan meter, 1800, 3300 meter di atas permukaan laut. Orang biasa untuk perkara yang sia-sia berdiri berjam-jam. Tetapi untuk salat terasa sangat berat. Nas'alullah at-taufiq wal-hidayah. Demikian pula amal ketaatan yang lainnya. Kata Syekh menyebutkan hafizahullah ta'ala wa kadzalika sa'iru ta'at fa infaqul mali masalan demikian pula seluruh ketaatan infak misalnya akan menjadi perkara yang berat dan sulit bagi orang yang tidak punya iman. Infak was sadaqah itu tanda iman. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan pula dalam hadis yang lain, was sadaqatu burhan. Sadaqah adalah burhan. Tanda iman. untuk berinfak akan sulit bagi orang yang tidak punya iman. Lakin ahlul khairi wal iman yashalu alaihim dhalik. Tetapi orang-orang baik dan ahlul iman mudah bagi mereka. Mereka menginfakkannya dengan penuh kerelaan hati, kecintaan, kesenangan sebagai upaya untuk mendekatkan diri dan melakukan kepaatan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam merinci jawabannya kepada sahabat Muaz Ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. ta'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a Engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan satu apapun Ini prinsip yang paling penting engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Inilah tauhid. Dan subhanallah. Nabiuna alaihi afdalus salati wassalam tidak mencukupkan jawaban beliau dengan sekedar ta'budullah. Engkau beribadah kepada Allah. Tetapi beliau melanjutkan dan melengkapi jawabannya wala tusyriku bihi syai'a dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Ini sama dengan firman Allah tabaraka wa taala yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat ke-36 وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Dan sembahlah Allah. Tauhidkan Allah. Dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan apapun. Karena ibadah, kata Syekh Al-Fawzan, hafizahullah, tidak sah dan tidak diterima kecuali bila disertai dengan al-ikhlas dan apabila ibadah tersebut disusupi oleh kesyirikan dirasuki oleh kesyirikan maka ia batil batal dan tidak bermanfaat bagi pelakunya dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang musyrik tidak akan diterima amalan apapun darinya. Tidak akan diterima amalan apapun darinya. Maka semua amalan yang dicampuri oleh kesyirikan maka Allah tabaraka wa taala tidak menerimanya Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wa tuqimus shalah dan engkau menegakkan salat Ini adalah rukun yang kedua dari arkanul Islam al-khamsah dari rukun Islam yang lima Engkau menegakkan salat di mana salat merupakan tiang Islam Dan yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat lima waktu. Salat lima waktu. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan wa tuqimus salah. Dan tidak mengatakan wa tusalli. Tetapi beliau mengatakan wa tuqimus salah Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena yang dituntut adalah iqamatus salah. Menegakkan salat. Bukan hanya sekedar barakallahu fikum gerakan dari salat itu semata. Hanya wujud dan fisik dari salat. Bukan. Tetapi salat yang dimaksudkan dan dimaukan adalah yang ditegakkan yang mencakup terpenuhi padanya rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya. Inilah makna salat yang ditegakkan. Adapun solat yang tidak terwujud padanya rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajibannya, maka dia bukan solat yang bermanfaat di sisi Allah Taala. Sebagaimana pula yang sering beliau terangkan dan sudah berlalu penjelasannya dalam kitab ini, juga ditunaikan ma'al jamaah, kemudian ditunaikan pada waktu-waktunya itu masuk dalam kategori iqamatus salah Kemudian yang berikutnya adalah waktu tizakah dan engkau menunaikan zakat. Ini rukun yang ketiga yaitu menunaikan zakat yang Allah Subhanahu wa taala fardukan pada harta. Yang Allah wajibkan pada harta di mana zakat adalah teman sejawatnya salat, qarinnya. Dengan kadar ukuran yang telah ditetapkan syariat bagi al-fuqara wal masakin dan delapan golongan yang Allah Subhanahu wa taala terangkan. Maka ia adalah ibadatun maliyah. Ibadah dari sisi harta sementara salat adalah ibadatun badaniyah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wa tasumu ramadan. Qala Syekh rahafizahullahu taala qauluhu wa tasumu ramadan hadza ar-ruknur rabi'. Ini rukun yang keempat. Engkau berpuasa Ramadan yang ditunaikan selama satu bulan dalam jangka masa satu tahun. Itu yang dilakukan pada bulan Ramadhan. Sebagai kewajiban dan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Dan berikutnya adalah watahujul bait, engkau berhaji ke baitullah. Ini rukun yang kelima. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan keseluruhan dari rukun Islam di mana terakhirnya adalah haji. Dan haji sebagaimana diterangkan oleh hadis-hadis yang lain bahwa ia ditunaikan satu kali dalam seumur hidup bagi orang yang mampu. Ditunaikan sekali seumur hidup kewajibannya bagi orang yang mampu. Adapun orang yang tidak memiliki kemampuan, maka tidak ada kewajiban haji baginya. Oleh karena itu barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97. <clears throat> Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia kepada Allah untuk menunaikan haji ke Baitullah bagi orang yang sanggup melakukan perjalanan padanya. Dan as-sabil yang dimaksud dalam ayat ini Man istata'a ilaihi sabila As-sabil adalah az-zat war-rahilah Bekal dan kendaraan Bekal berupa harta Bekal berupa harta dan kendaraan barakallahu fikum yang ia yang bisa ia pakai untuk pulang pergi sesuai dengan zamannya masing-masing atau apa yang dia kendarai menggunakan mobil, pesawat terbang, kapal laut sesuai dengan keadaan zaman masing-masing dan kemampuannya atau keadaan di tempatnya masing-masing Dan bila seseorang tidak mempunyai kemampuan dari sisi perbekalan dan kendaraan, maka tidak ada kewajiban haji baginya. Dan apabila dia memiliki kesanggupan dan kemampuan dari sisi harta, akan tetapi ia tidak punya kemampuan dari sisi badan, Maka di sini ada rincian. Apabila barakallahu fikum penghalang yang muncul atau udzur yang menimpanya masih diharapkan akan hilang maka dia menunggu hingga hilang uzurnya tersebut, kemudian ia berhaji. Akan tetapi bila uzurnya dan penghalangnya tidak bisa hilang, seperti kondisi sudah tua, renta, sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya yang sulit untuk sembuh, maka ia dihajikan. <clears throat> Ada pun yang lebih dari satu kali dalam seumur hidup maka itu adalah amalan tatawwu menjadi amalan sunnah Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Summa qala kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ala adulluka ala abwabil khair. Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Sebagai tambahan atas rukun-rukun Islam yang disebutkan tadi. Karena agama ini tidak terbatas kepada lima rukun Islam saja. Tetapi lima ini adalah asas, dasarnya. Namun di sana ada banyak amalan yang mengiringi rukun-rukun tersebut dan sebagai penyempurnanya. <clears throat> dan sebagai penyempurnanya. yaitu semua jenis ketaatan yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan tentunya ketika ditanya demikian sahabat ridwanullahi alaihim ajmain adalah orang-orang yang sangat bersemangat kalau ditanya Mau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan, mau aku tunjukkan amal kebaikan, sudah pasti tentu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan as-sawmu junnatun. Puasa adalah junnah. Perisai, tameng, penghalang yakni sebagai tameng sebagai penghalang antara seorang hamba dengan neraka Allah Subhanahu wa taala Puasa yang wajib seperti puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah dan puasa-puasa sunnah seperti puasa syawal Senin Kamis puasa ayamul biyab puasa arafah puasa asyurah puasa Daud ini semua puasa nawafil Subhanallah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini padahal telah ada penyebutannya pada jawaban sebelumnya ketika menyebutkan lima rukun Islam Ini menunjukkan tentang agungnya perkara as-saum Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan was-sadaqatu tudfi'ul khafi'ah. Kama yudfi'ul ma' yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah akan menghapuskan kesalahan, menggugurkan dosa-dosa sebagaimana air bisa mematikan api. sedekah juga terbagi menjadi dua. Yang fardu yang wajib yaitu zakat dan yang kedua adalah tatawu. berupa hadiah, donasi dan yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis ini, wasadaqatu tutsiul khathiah kama yutsiul ma'un nar maka bila engkau menginginkan dosa-dosamu terhapuskan dosa-dosamu digugurkan maka hendaknya engkau bersadaqah kepada orang-orang yang membutuhkan engkau bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wa salatur rajuli fi jawfil lail dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Qala thumma tala kemudian Rasulullah membaca ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'malun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Pada surah Sajdah ayat ke-16 hingga kalimat ya'malun. As-Sajdah 16:17. Salat ada yang sifatnya fardu wajib dan ada yang sunnah. Dan salat nawafil, salat sunnah yang paling afdal adalah salatnya seseorang di jaufil lail yakni wasatul lail di pertengahan malam. Ini salat yang paling afdal. Salat di pertengahan malam. Salat ini barakallahu fikum menjadi salat yang paling afdal dari salat nawafil. Karena ia adalah waktu tidurnya manusia. Waktu yang sangat tenang. Dan ia ditunaikan setelah tidur. Setelah badan beristirahat. Sehingga ketika seseorang bangun di pertengahan malam, ia benar-benar bisa menghadirkan hatinya kondisi tenang, badannya telah beristirahat. Ia sudah tidur sehingga ia bangun dengan penuh semangat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-6 Inna nasi'at al-lailihi ashadu wa'an wa akwa mukila. Inna nasi'at al-lail sesungguhnya bangun malam. Ia ashadu wa'a lebih kuat dalam mengisi jiwa. Wa akwa mukila dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala wa nashi'atul lail dalam ayat Al-Muzammil pada ayat yang ke-6 ini dalam surah Al-Muzammil inna nashi'atal laili dan nashi'atul lail hiya al-qiyamu ba'da naumin bangun setelah tidur dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Al Imam Al Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma Ahabbu salati ila Allah salatu Daud alaihi salam wa ahabbu siyami ila Allah siyamu Daud wa kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulutsahu wayanamu sudusahu wayasumu yauman wayuftiru yauman kata Nabi alaihi salatu wassalam salat yang paling Allah cintai adalah salatnya Daud alaihi salam dan puasa yang paling Allah cintai adalah puasa Daud Beliau Nabi Daud alaihi salam yanam nisfal lail tidur separuh malam wa yaqumu thulutsahu dan salat sepertiga malam wa yanamu sudusahu dan tidur kembali seperenamnya. Wa yasumu yauman beliau berpuasa sehari wa yuftiru yauman dan berbuka sehari. Maka kata Syekh yaqumu as-sulus alladhi ba'da an-nis beliau menunaikan salat di sepertiga malam setelah separuh malam hadza huwa jawful lail inilah jawful lail dan menepati waktu nuzul al-ilahi menepati waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala di akhir malam maka ia menggabungkan antara jauful lail separuh malam atau pertengahan malam dengan akhir malam yang itu merupakan waktu zul al-ilahi turunnya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa menginginkan pahala tersebut, maka hendaknya dia menunaikan salat pada waktu tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa beramal dengan amal-amal kebaikan yang disebutkan Rasulullah alaihi salatu wasalam yang menjadi jalan untuk mengantarkan ke dalam surga dan bisa menyelamatkan dari an-nar. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.